Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestra muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija govorimo o čistoći vjerničkog srca. Od čega sve vjernik da čisti svoje srce, koje su to bolesti koje uništavaju, upropaštavaju njegovo srce i koje neophodne osobine vjernik mora izgrađivati kod sebe, odnosno u svome srcu, koje se to prijeko potrebne osobine moraju nastaniti u njegovom srcu, poput iskrenosti, poput ubjeđenja u Allaha subhanahu wa ta'ala, poput bogobojaznosti, strahopoštovanja, nade, istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala i sl. Jedna od posebnih osobina osobina koje zasigurno moraju se naći pri vjerniku. Nema imana bez te osobine. Ili onaj koji ima vjeru, ne bude li imao tu osobinu, neće dugo potrajati ni biti vjernik. Ta vjera neće dugo biti pri njemu. Ta osobina razlog je pokretanja vjernika. Da čini dobra djela, Allahu subhanahu wa ta'ala i da se sustegne od loših dijela. Ta osobina ponajviše je zastupljena u Kur'an i Kerim. Kur'an o njoj mnogo govori. Kako da ne? Kada je ona prijeko, prijeko potrebna svakom vjerniku i svakoj vjernici. Ta osobina je osnova i svih drugih lijepih moralnih osobina. Ta osobina je strpljenje. Ta osobina je sabur, strpljenje. Bez sabura, bez strpljenja nema blagosti. Nema blagosti, ne može se biti blag. Ne može se postići blagost bez strpljenja. Također ne može se postići čednost, obaranje pogleda bez strpljenja na svojim prohtjevima, strastima. Ne može se biti skroman bez strpljenja na onome što drugi ljudi imaju u svojim rukama. Ne može se praštati, prelaziti drugima preko grešaka koje su ti učinili ukoliko ne budeš strpljiv. Dakle, strpljenje je osnova svake druge, svake druge lijepe moralne osobine. Zato je strpljenje prijeko potrebna ova osobina, strpljenja prijeko je potrebna u našim životima. Zato nije rijedak slučaj, možemo čuti islamske učenjake da kažu da strpljenje predstavlja cijelu vjeru. Jer naša vjera islam sastoji se od činjenja onoga što nam je Allah naredio i ostavljanja onoga što nam je Allah zabranio i od strpljenja na onome što nam Allah subhanahu wa ta'ala odredi od svoje odredbe, odnosno od strpljenja na sudbini. Zato dakle strpljenje moramo imati kod sebe. Moramo biti strpljivi. Ovu osobinu s njom se i kako moramo upoznati kroz Kur'an, kroz sunnet, kroz govor islamskih učenjaka, upoznati se sa svim putevima, načinima kako izgraditi kod sebe ovu osobinu. Čuli smo, cijela vjera sazdana je na strpljenju, sve druge osobine proizilaze iz strpljenja, zato dakle podučimo se, upoznajmo se šta to islamski učenjaci kažu o strpljenju, kako Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome i drugi šerijatski, šerijatski tekstovi. Ebu Talib el-Mekki, rahimehullahu ta'ala, kaže, znaj da je strpljenje razlog ulaska u džennet i razlog čuvanja zaštite od džehennema. Jer je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa selleme rekao džennet je prekriven iskušenjima, dok je džehennem vatra prekrivena prohtjevima, strastima, pa kaže sa strpljenjem se ulazi u džennet i sa strpljenjem se čuva od džehennema. Dakle, sa strpljenjem na iskušenjima, džennet je prekriven iskušenjima. Pa ne možemo ući u džennet ako ne budemo strpljivi na tim iskušenjima. I ne možemo se sačuvati džehennema ako ne budemo strpljivi na svojim prohtjevima, strastima. Također je rekao, znaj da je razlog većine grijeha koje čine ljudi sadržan u dvome, u pomanjkanju strpljenja na onome što vole i pomanjkanju strpljenja na onome što oni preziru. Dakle, ne mogu da se ostave onoga što oni vole, ne mogu da se ostave zadovoljavanja svojih prohtjeva i strasti na nedozvoljen način, pa upadaju u grih. I ne mogu da se strpe na onome što preziru nijednoj duši nije drago da budemo iskreni, jeli da Allahu subhanahu wa ta'ala stalno ibadeti, da bude u pokornosti i slično, hoće rahatluka, hoće odmora, Međutim, dakle, vjernik i vjernica postiču svoju dušu, bore se sa svojom dušom, tjeraju svoju dušu kako bi kasnije uživali. Jer ne može odmarati i uživati onaj koji svo vrijeme odmara i uživa. Taj svoj odmor on i ne doživljava. Samo se istinski odmara i istinski uživa onaj koji se umorio. Onaj koji se u svome životu umorio, pa kada se odmara onda on doista i doživljava taj odmor. To čim onaj koji stalno odmara, od čega da istinski, od čega da istinski odmori. Dakle, šta kažu islamski učenjaci za strpljenje? Sabr u arapskom jeziku ima značenje suzbijanja duše od uzrujanosti, suzbijanja sputavanja jezika od prostih, loših, pogrdnih riječi i suzbijanja svojih organa, odnosno svoga tijela od nedozvoljenih radnji, od dakle zabranjenih radnji poput čupanja kose, udaranja po obrazima, cijepanja odjeće i sl. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ I strpi svoju dušu, strpi se, budi strpljiv uz one koji jutrom i večeri hvale i spominju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala iz želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Također, sabir u arapskom jeziku postoji i riječ esabir. Ta riječ koristi se za gorki lijek koji se dobiva iz određene stabljike, iz određenog drveta ima dakle značenje gorkog lijeka. Pa za sigurno ćemo, čućemo definicija islamskih učenjaka i sabor jeste gorak. Nije lako strpiti se, ali je lijek. Ali je lijek za sigurno. Nije lako progutati i biti strpljiv, ali nakon izvjesnog vremena vidjet ćeš da nisi imao drugog načina, nisi imao drugog izbora. Mnogi koji se udaraju po obrazima, čupaju svoju odjeću, negoduju, mnogo šta pričaju, samo se još više izgriješe i na kraju vide da ono što ih je prošlo ne mogu ga vratiti. Ono što ih je prošlo mimo išlo, nije ih je zatisilo, to oni ne mogu nikako postići. Pa razuman insan zna da odmah od početka, od prvog trenutka treba da bude strpljiv. Ma šta učinio ono što je prošlo, željeno, nije on zadobio, ne može ga, ne može ga vratiti. Također kaže se za mjesec posta, Ramazan kaže se da je šehru sabri, da je mjesec strpljenja. Dakle, treba suzbiti svoju dušu, treba se sustegnuti od jela, pića, od prohtjeva i ne samo od toga, već treba se sustegnuti od lošeg govora, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisi kuciju, kako to nam prenosi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, doista ko ne sustegne svoje, svoj jezik, doista onaj koji ne ostavi loš govor, loše mišljenje, rad po tome, pa Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za njegovim ostavljanjem jela i pića. Dakle, cilj posta nije samo da se ostavi jelo i piće, već dakle da se cijeli taj mjesec Ramazan provede u suzbijanju svega lošeg, u suzbijanju svega lošeg. Dakle, i prohtjeva, i strasti, i govora, i svega, svega. Zato nije, dakle, nimalo čudno što se zove mjesec strpljenja. Što se tiče terminološkog značenja sabora, strpljenja postoji ogroman broj definicija kod islamskih učenjaka. Tako je El Džunaid, rahimehullahu ta'ala, upitan o saboru, pa je rekao sabor znači gutanje gorčine bez ikakve promjene. Šta znači biti saburli? Šta znači da budeš strpljiv? Da progutaš kada ti se nešto desi, da pređeš preko toga da se na tvome licu ne primijeti nikakva promjena. Biti strpljiv znači progutati nešto što je gorko bez da se ikakva promjena primijeti na tebi. Slično je rekao i Zunnun kada kaže sabur je smirenost prilikom gutanja gočine i iskazivanje bogatstva u trenutku siromaštva. To jest da je osoba zadovoljna trenutnim stanjem u kojem se nalazi to stanje od Allaha subhanahu wa ta'ala i on je zadovoljan Allahom odredbom. Također je rečeno sabur je obhođenje s nedaćama na najljepši način. Sabur je obhođenje s nedaćama, tegobama, problemima, belajima na najljepši mogući način. Kaže se također, sabur podrazumijeva postojanost na sprovođenju propisa iz Kur'ana i sunneta. Šta znači biti saburli? Biti strpljiv jeste da ustrajavaš u sprovođenju onoga što ti Allah naredio u Kur'anu ili poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu i da se ostavljaš isto toga onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u Kur'anu ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom hadisu. Također, kažu islamski učenjaci, pod saburom se misli da se ostaviš žaljenja ljudima, da se ne žališ ljudima, već ukoliko treba da se žališ, da se žališ samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ti je dao Allah ti je dao to stanje u kojem se nalaziš i jedini Allah subhanahu wa ta'ala može da ga promijeni. U njegovim rukama se sve nalazi, pa je čudno stanje pojedinih ljudi koji se žale drugim ljudima koji mu ne mogu ništa pomoći, žale se na onoga Allaha subhanahu wa ta'ala, naudi billahi ta'ala, koji je kadar sve, koji je sve moćan. Ebu Muhammed al-Đariri, rahimehullahu ta'ala, kaže biti saburli znači ne praviti razliku između blagostanja i iskušenja. Allahu akbar. To nije lahko. Nimalo nije lahko. Zato to mogu وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا sabirun. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to ne mogu postići osim strpljivi, da ne praviš razliku između blagostanja kada lijepo živiš, kada si u zdravlju, kada si u rahatluku, kada je porodica na okupu, roditelji uz tebe, tvoja djeca uz tebe i slično, da bude takvo ti stanje, da ne praviš razliku između takvog stanja i kada oboliš, kada ti umre najdraža osoba, majka, babo, supruga, suprug, kada teško živiš, kraj s krajem, jedva spajaš i slično. Da ne praviš razliku, kažu to je biti saborli. To znači biti saborli, da ne praviš razliku između blagostanja i iskušenja. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to mogu samo strpljivi, pa se prenosi od Omera ibn al-Khattaba radijallahu ta'ala an i njegovog unuka Omera ibn Abdelaziza rahimahullahu ta'ala da su govorili postao sam takav postao sam takav, jel, jedan od njih je rekao da na blagostanje i teškoću gledam kao na dvije jahalice koje se nalaze pred mojom kućom, sve mi je koju ću uzjahati. Postao sam takav da na blagodati iskušenje gledam isto. Također, rekao je došao sam u takvo stanje da se radujem svakoj Allahovoj odredbi makakva ona bila ako me nešto razveseli ja se na tome zahvalim Allahu subhanahu wa ta'ala ako me nešto obraduje ako mi dođe radosna vijest ako mi Allah ukaže blagodat ja sam Allahu dželle na tome zahvalan A ako me iskuša pa iskušao me opet onaj koji je najmilostiviji prema meni on mi daje ono što mi treba Možda u tom datom trenutku, ako bi mi dao blagodat, možda bi se uzoholio, uzdigao s tom blagodati, možda bi ta blagodat ne dao Allah subhanahu wa ta'ala bila razlog moga skretanja s pravog puta, pa me Allah iskušava. Iskušava me onaj koji je najmilostivi i onaj koji najbolje poznaje moje stanje, pa na tom iskušenju i bivam, i bivam strpljiv. Imam Gazali rahimehullahu ta'ala rekao je sabor predstavlja postojanost u vjeri prilikom suzbijanja strasti, prilikom borbe sa strastima. I najsveobuhvatnija definicija strpljenja jeste dakle da je strpljenje suzbijanje svoje duše na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i suzbijanje svoje duše i borba sa svojom dušom na ostavljanju grijeha Allahu subhanahu wa ta'ala i strpljenje na onome što nas zadesi od Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe. Jer, kako rekao na početku, naša vjera, dini islam, sastoji se od činjenja dobrih dijela, ostavljanja loših dijela i od zadovoljstva Allahovom odredbom onim što nam Allah subhanahu wa ta'ala propiše. Ibnul Qayyim rahimehullah ta'ala spomnje riječi imama Ahmeda alaihi rahmetullah, da se sabor strpljenja u Kur'an Kerimu spominje na više od desetak mjesta. Na više od 90 mjesta spominje se sabor strpljenje u Kur'an Kerimu. Kako da ne? Kada vidimo koliko je bitna ova osobina. Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori o onim propisima, o onim osobinama koje su i kako važne za čovjekovu vjeru. One osobine koje vjernik mora da ima pri sebi, mora ih izgraditi kod sebe, o njima se mnogo i govori i trebamo o njima mnogo govoriti. Pa ovom prilikom ćemo spomenuti samo neke kuranske ajete u kojima se spominje strpljenje i odmah ćemo vidjeti da ne bismo kasnije o tome govorili i odmah ćemo vidjeti dakle vrijednosti izgradnje i postizanja strpljenja kod sebe. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala govori o strpljenju i govori o vrijednosti tog strpljenja za vjernika. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam strpljenje. Allah traži od nas da budemo strpljivi i najveća korist od strpljenja jeste postizanje nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pored toga vidjet ćemo, dakle, vjernik postiže i na dunjalu Dunjaluku, dolazi do svoga cilja. Znamo dobro da Dunjalučke poslove ne možemo strpljivati privesti kraju, ne možemo uspješno ih odraditi osim sa strpljenjem. Moramo se sustegnuti od mnogo čega da bismo došli do cilja, da bismo došli do određenog dijela Dunjaluka ili tako. Pa isto tako i kada je u pitanju vjera, kada su u pitanju vjerski propisi, ne možemo ih činiti sve dok ne suzbijemo, sve dok ne odgojimo svoju dušu, sve dok se ne budemo borili sa svojom dušom na praktikovanju tog propisa. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ I budi strpljiv, ali znaj da nećeš biti strpljiv osim sa Allahom. Allah će te učiniti strpljivim. Kaže وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ I budi strpljiv na presudi svoga gospodara, strpi se na presudi svoga gospodara. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam to naređuje. Pa nagrada, najbolja nagrada i najveća korist trpljenja jeste postizanje nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugoj strani, uzvišeni Allah zabranjuje nam ono što je suprotno strpljenju ili ono što dovodi do pomanjkanja strpljenja, gubljenja strpljenja, a to je požurivanje, klonulost, jadikovanje i sl. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ I ne požuruj im, ne požuruj im, ne požuruj kaznu, ne požuruj ih. Također kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا I nemojte da žalostite i nemojte da tugujete, nemojte se žalostiti i nemojte tugovati. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala uslovio je postizanje uspjeha na dunjalu koji je na ahiretu strpljenja. Uslovio je postizanje uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu strpljenjem. Dakle, ne može se postići uspjeh, ne može se postići spas osim sa strpljenjem. Pa zar nije vrijeme da se odgajamo strpljenjem? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhal ladine amenu sbiru, osabiru, warabitu, wattakullah, la'allakum tuflihun. O vjernici, budite strpljivi i ustrajavajte u toj strpljivosti. Nije cilj samo da danas, da večeras budeš strpljiv, sutra po starom. Ne, već dakle potrebno je ustrajavati u toj strpljivosti. Na tom strpljenju biti ustrajan, biti postojan. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici budite strpljivi i ustrajavajte na toj svojoj strpljivosti na Allahovim granicama čvrsto bdite i bojte se Allaha, činite ono što vam je Allah naredio i ostavljajte se onoga što vam je Allah zabranio, la'allekum tuflihun, pa ćete zasigurno uspjeti. Pa ćete zasigurno postići ono što želite ostvariti svoj uspjeh. Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas u Kur'ani Kerimu da je posebno strpljivima. Za razliku od drugih, Allah subhanahu wa ta'ala uvećava nagradu Samo će strpljivi dobiti nagradu bez nama poznate dakle, količine i veličine. Nama nije poznata nagrada za strpljenje. Poznata je jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Jalla Vala u suri Zumar Innama juvaffa sabiruna ađurahum bi gajri hisad. Samo će strpljivi, u istinu, samo strpljivi će dobiti svoju nagradu bez Hisaba bez obračuna, bez računa nama, dakle taj račun, veličina nagrade nije poznata, poznata je samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala najbolje i najviše vredno je strpljenje. Biti strpljiv nije lahko. Ne mogu i nema mnogo Allahovi subhanahu wa ta'ala dobrih strpljivih robova. Zato za strpljenje onome ko izgradi kod sebe strpljenja, Allah subhanahu wa ta'ala posebno će ga nagraditi. Zato Suleiman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala kaže nagrada svakog dijela je poznata izuzev nagrade za strpljenje. Jer je Allah rekao doista samo strpljivi će biti na, nagrađeni bez računa. Vodstvo u vjeri, onaj koji želi da prednjači, onaj koji želi da vodi, onaj koji želi da dođe, na odgovorno mjesto, da dođe na mjesto hvale dostojno u vjeri, ne može se postići diplomom, ne može se postići brojnošću sljedbenika, pristalica, ne može se postići preko noći zalagajući se od strane ovoga ili onoga, već se postiže strpljenjem. Postiže se danonoćnim radom, i strpljenjem na svemu tome. Oni koji ustrajavaju u Allahovoj vjeri, koji se čvrsto drže vjere, na tome su postojani, strpljivi, očekuju nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ih obradovati prije ahireta dunjalukom. Na dunjaluku Allah subhanahu wa ta'ala će ih obradovati, da će im položaj, da će im ugled, da će im vlast na Dunjaluku prije nego li im da kod sebe poseban ugled i položaj na Ahiretu. Dakle, istinski ugled, istinsko mjesto i vođstvo u vjeri postiže se samo sa strpljenjem. Oni koji dođu diplomama, pa čak dakle, kao što nam je poznato, da to mnogi i čine, jeli, falsifikovanim diplomama, ili brojnošću pristalica, mnogi su ukazali, pokazali prstom u njega, ili jeli, putem određenih ljudi koji su uticajni, pa su doveli dotičnog na mjesto da bude vođa i slično, takva vlast prije ili kasnije, takvo vojstvo prije ili kasnije će biti srušeno. Otići će dotični s vlasti, samo strpljivi, koji danonoćno rade za Allahovu vjeru i koji su strpljivi u tome, Allah subhanahu wa ta'ala njih će učiniti vođe, njih će učiniti imame. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Seđde, prejasno, ovo nisu moje riječi, Već kaže Allah subhanahu wa ta'ala o tome. Kaže, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih činili imame. Mi smo od vjernika koji su ustrajavali na čemu jehdu ne bi emrina, koji su se odazivali našim naredbama, povodili su se za našim naredbama, lemma saberu kada su bili strpljivi i u naše ajete, u našu pomoć, u našu pobjedu bili ubjeđeni. Dakle, pokoravati se Allahu subhanahu wa ta'ala danonoćno, svoj život provoditi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i na tome biti strpljiv, Allah subhanahu wa ta'ala je to učinio putem do vođstva. Kako kaže šejhul islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala, bi sabri wal yaqini tunalu al imamatu fi din sa strpljenjem i sa jakinom, ubjeđenjem postiže se imamstvo, imamstvo, vođstvo u vjeri. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori o strpljenju. Kako da ne? Kada strpljenje predstavlja cijelu vjeru. Osnova je svake druge lijepe moralne osobine. Bez strpljenja ne može se postići uspjeh ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Bez strpljenja ne može se zadobiti Allahova ljubav, ne može se zadobiti Allahovo zadovoljstvo, ne može se biti vjernik, istinski vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala bez strpljenja. Uz Allahovu dozvolu u našoj narodnoj emisiji također se družimo sa kuranskim ajetima da vidimo u kojem kontekstu to još Allah subhanahu wa ta'ala spominje strpljenje, zatim sa pojedinim hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i govorima islamskih učenjaka o ovoj prijeko potrebnoj osobini za svakog vjernika i vjernicu.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 Oh.